kuwa mfalme. Haleluya! Yesa kaalika watoto wake, wakati alipowaalika, wakati Yesu alipowaalika watoto wake, jina la Yesu lipewe sifa. Mungu akasema, kwa sababu hiyo masiwa Bwana yupo hapa mbele zako. Akasema Mungu amemchagua huyu. Mungu akamwambia hapana, sikumchagua huyu. Akamwambia ya moto. Haleluya, jina la Yesu lipewe sifa. Mungu huona roho ya mtu, ndipo atasema Mungu wa kumchagua huyo. Wa pili ya binadamu akapita, Mungu akumchagua huyo. Watatu sama akapita, Mungu akumchagua huyo. Yesu akapitisha watoto